Uda eta lagazken oz bezala ikusgarria miagarria eskaintzen deik utsoi migrazioniak. Oi hartino, niubeltz eta Miamoko suia bestiak beste hein handian kuntatuik izan dia Zaharako dezertian bidia hartzeko. Igan hastian aldiz, zapelatz listor jaliak ebai milaka igaiten hasik dia eta prefosta sete mehuntan arrapakai mota otakuak, hogei motakuk otat iganen dia lepotik ahatze gabe lertsunak eta hanitzek egukitzen dutien ursuak. Justokin, ursuen igaitiaz bilduma bat egiten deiku Sergio Barrand, LPOko kuntalaiak. Ah non, c'est un oiseau qui a vachement peur de la flotte. Donc euh, déjà quand elle sort de Scandinavie, elle prend tout le chapelet d'île avant de rejoindre le Danemark et passer par l'ouest du Matin. hogeia hotz, aize hegua azkaren gatik, azken eh, hogei urte hoietan. Aizi azkarago eta itxas bazteretikago igaiten dia. Guai, larrun edo kostaldian dia igaiten, edo aldudetik nuiztenka, pasaje egera, xarrako ibaran, ebai, eta lizarrietako lepotik. Hané, Justokin, Kontaketa, Kegiten euh, du Lisarieta, On étudie également sur ces deux sites. Mm -hmm. ici, orgamideska à la redoute Lindouche, qui est à hauteur du col d'Ibagneta, et puis la vallée de Sarre, en haut, au col de Lissarieta. Kontaketa hunek, txoi henian analisa bat agerazten du. Gentien aktivitatiai egokitzen dien txoien heniak, handitzen aidia. Aldiz, insektuak jaten dienak, gibela aidia. Horren adibide argiena da, usua aipatzen den, ainhen kajik gertia.